Sa kabila ng mga ulap kung sasan ang mga pangarap ay nangangahas na pumalanglang ahas na pumalang. Sumasayaw ang mga kula habang binubusan ng liwanag ang pinto Dama ang bulong ng banayad na simoy ng hangin Marahan na tumatawat sa mga umugong na puno Sa malawak na kalawakan ay kumikinang ang mga bituin Kabay sa mga puso kong saan dumadaloy ang mga dalisay na ilo Yakapin ang kababalakan sa saan napilo